Surati Zumar Imeteremka Maka Sura hii ni ya Maka Yasemekana isipokuwa aya ya 52, 53 na 54 na aya zake ni 75 Imefunguliwa sura hii kwa kuisifu Qur'an kisha kwa kuwataka watu wamsafie ibada Mwenyezi Mungu peke yake na inawarudi wale wanaosema kwamba Mwenyezi Mungu ana mwana kisha aya zikaeleza uwezo wa Mwenyezi Mungu mtukufu katika kuumba mbingu na ardhi na kumuumba mtu na kwamba watu wakimkanya yeye basi yeye si mwenye kuwahitajia wao na kwamba wakimshukuru yeye huwa radhi nao na wala hawaridhii wakimkanusha. Na kadhalika sura hii imeeleza hulka ya binadamu katika hali mbili, yaani anapopatwa na shida humomba Mola wake na akarejea kwake na akimneemesha mara husahau yale aliyokuwa akiyaomba kabla yake. Kisha sura ikaunganisha mahusiano baina ya anaye tahadhari na akhera na akataraji rehma ya Mola wake mlezi na wale wanaomuasi na malipo aliyowaandalia hawa na wale kwa siku ya kiyama. Kisha inawakumbusha neema za Mwenyezi Mungu kwa kuwateremshia maji na kwamba yeye huihuisha ardhi baada ya kufa kwake na huotesha mimea ambayo inapitia viwango mbalimbali mbali, na katika hayo yapo makumbusho kwa wenye akili. Kisha sura inarejea kusimulia habari ya Qur'ani na athari zake kwa wanaomwogopa Mola wao mlezi na kwamba Mwenyezi Mungu kawapigia mifano ndani yake ili wazingatie. Hiyo ni Qur'an isiyo na pogo ili wamche Mungu. Kisha sura ikalinganisha baina ya mja mshirikina na mja mwenye kumtakasisha Mwenyezi Mungu kwa ibada na kuwa hakika hawa wawili hawawisawa na kuwa hakika mauti ndiyo mwisho wa wote na baadaye mbele ya Mola wao mlezi ndiyo watazozana. Kisha sura ikabainisha mwisho wa mwenye kumzulia uongo Mwenyezi Mungu na akaikadhibisha kweli na mwisho wa wasemao kauli ya kweli wenye kusadiki walioteremshiwa na hakika hao washirikina ukiwauliza nani aliyeumba mbingu na ardhi hapana shaka watasema Mwenyezi Mungu lakini nao juu ya hayo wanawaabudu wasiowalinda na madhara pindi Mwenyezi Mungu akitaka kuwadhuru wala hawaizuii rehma ya Mwenyezi Mungu pindi akiwatakia rehma tena sura hii inathibitisha kwamba kitabu hichi kimeteremshwa kwa haki basi mwenye kuongoka ni kwa maslaha ya nafsi yake na mwenye kupotea dhambi zake ni juu ya nafsi yake na hakika mtume sallallahu alaihi wasallam si mwakilishi juu yao kisha sura inarejea kuwakumbusha kufa na kufufuliwa na kwamba wale miungu ya kishirikina yaani ya kipagani waliowafuata badala ya Mwenyezi Mungu hawawafai kitu hata kuombea kwani hakika uombezi wote uko kwa Mwenyezi Mungu na yalipokithiri maneno juu ya adhabu chungu walioandaliwa waasi na waharibifu na labda haya ndiyo yaliyozipelekea nyoyo zao kukata tamaa na rehema Mwenyezi Mungu, amewafungulia mlango wa kutumai rehema yake kwa kusema, sema, enyi waja wangu waliojidhulumu nafsi zao, msikate tamaa na rehema ya Mwenyezi Mungu. Hakika Mwenyezi Mungu usamehe dhambi zote, hakika yeye ni msamehevu mwenye kurehemu na akawataka warejee kwake kabla haijawajia adhabu kwa ghafla na wao hawatambui na siku ya kiyama utawaona wale waliomsingizia uongo Mwenyezi Mungu nyuso zao zimesawijika je si katika jahannamu makazi ya wale wanaotakabar na wenye kumcha Mungu halitawagusa ovu na wala hawatahuzunika na sura ikahitimisha kwa kusimulia habari za siku ya mwisho tangu mwanzo wake litapopulizwa baragumu wakapigwa bumbuwazi waliopo mbinguni na kwenye ardhi isipokuwa wale ambao Mwenyezi Mungu amewatakia mpaka pale kila mwenye haki akaitwaa haki yake tena wakasukumwa watu wa motoni waende motoni na watu wa peponi wakapelekwa huko nao hao waseme Sifa njema zote ni za Mwenyezi Mungu aliyetimiza ahadi yake na akawahukumia wote kwa haki na ikasemwa Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sifa njema zote ni za Mola mlezi wa viumbe vyote. Bismillahirrahmanirrahim. Kwa jina la Mwenyezi Mungu, mwingi wa rehma, mwenye kurehemu. Tanzilul kitabi min Allahil Azizil Hakim. Mteremsho wa kitabu hiki umetokana na Mwenyezi Mungu, mwenye nguvu, mwenye hikma. Inna an أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين Hakika sisi tumekuteremshia kitabu hiki kwa haki basi muabudu Mwenyezi Mungu ukimsafia dini yeye tu ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه اولياء ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى ان الله يحكم بينهم Inna Allaha yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun. Inna Allaha la yahdi man huwa kadhibun kaffar. Hakika dini safi ni ya Mwenyezi Mungu tu. Na wale wanaowafanya wenginewe kuwa ni walinzi wakisema sisi hatuwaabudu ila wapate kutujongeza tu kumkaribia Mwenyezi Mungu. Hakika Mwenyezi Mungu atahukumu baina yao katika wanayohitalifiana. Hakika Mwenyezi Mungu hamongoi aliye mwongo kafiri. Lau arada Allahu an yattakhidha waladan lastafa mimma yakhluqu ma yasha. Subhanahu lao kuwa Mwenyezi Mungu angelitaka kuwa na mwana basi bila shaka angeliteua amtakaye katika aliyowaumba. Subhanahu. Ametakasika na hayo. Yeye ni Mwenyezi Mungu mmoja mtenda atakalo. khalaqa samawati wal arda bil haqqi yukawwiru al-layla النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار Ameumba mbingu na ardhi kwa haki. Hufunika usiku juu ya mchana na hufunika mchana juu ya usiku.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 إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم thumma ila rabbikum marji'ukum fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun innahu alimun bidhati sudur mkikufuru basi mwenyezi mungu si mwenye haja nanyi lakini hafurahii kufuru kwa waja wake na mkishukuru yeye hufurahika nanyi wala mbebaji habebi mzigo mwingine kisha marejeo yenu ni kwa Mola wenu mlezi hapo atakwambieni mliokuwa mkiyafanya hakika yeye ni mwenye kuyajua vyema yaliyomo vifuani wa idha massal insana durrun daa rabbahu muniban ilayhi دعا ربه منيبا اليه ثم اذا خوله نعمه منه نسي ما كان يدعو اليه نسي ما كان يدعو اليه من قبل وجعل لله اندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار na taabu inapomfikia mtu humwomba Mola wake mlezi naye ameelekea kwake kisha akimpa neema kutoka kwake usahau yale aliyokuwa akimwitia zamani na akamfanyia Mwenyezi Mungu wa shirika ili apoteze watu njia yake sema starehe na ukafiri wako kwa muda mchache kwani hakika wewe utakuwa miongoni mwa watu wa motoni amman huwa qanitun ana al-layli sajidan wa qa'iman yahdharu al-akhirata wa yarju rahmata rabbih قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب Je, afanyaye ibada nyakati za usiku kwa kusujudu na kusimama akitahadhari na akhera na akitaraji rehma za Mola wake mlezi sema ati watakuwa sawa wale wanaojua na wale wasiojua hakika wanaokumbuka ni watu wenye akili قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighairi hisab Sema enyi waja wangu mlioamini mcheni Mola wenu mlezi wale wafanyao wema katika dunia hii watapata wema na ardhi ya Mwenyezi Mungu ni kunjufu hakika wenye subra watapewa ujira wao bila hisabu qul inni umirtu an a'budu Allah mukhlishan lahu ad-din Sema Hakika mimi nimeamrishwa ni muabudu Mwenyezi Mungu kwa kumsafishia dini yeye tu. Wa umirtu li an akuna muslimin. Na nimeamrishwa niwe wa mwanzo wa Waislamu. Qul inni أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم Sema, hakika mimi ninaogopa adhabu ya siku kubwa nikimuasi Mola wangu mlezi. قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين Sema, Mwenyezi Mungu tu na muabudu kwa kumsafishia yeye tu dini yangu. Basi nyinyi abuduni mpendacho badala yake yeye. Sema, hakika waliohasirika ni wale waliojihasiri nafsi zao na hali zao siku ya kiyama. Tambueni kuwa hiyo ndiyo hasara iliyo dhahir. لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقون yatawekwa juu yao matabaka ya moto na chini yao matabaka. Kwa hayo Mwenyezi Mungu anawahofisha waja wake, enyi waja wangu ni cheni mimi. Walladhina jatanabu at-taghuta an ya'buduha wa anabu ila Allahi lahumul bushra fabashshir ibad, na wale wanaojiepusha na ibada potovu na wakarejea kwa Mwenyezi Mungu watapata bishara njema basi wabashirie waja wangu alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana ulaika alladhina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab ambao husikiliza maneno wakafuata lililo bora yao hao ndio aliowaongoa Mwenyezi Mungu na hao ndio wenye akili. Afaman hatta alayhi kalimatu aladhab afa anta tunqidhu man finnar. Je, yule mwenye kustahiki hukumu ya adhabu, je, wewe unaweza kumwokoa aliyomo katika moto? لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله la yukhlifu Allahu al-mi'ad, lakini waliomcha Mola wao mlezi watapata ghorofa zilizojengwa juu ya ghorofa, chini yake hupita mito, ndio ahadi ya Mwenyezi Mungu Mwenyezi Mungu havunji ahadi yake.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 wenye nyoyo ngumu zisiyomkumbuka Mwenyezi Mungu. hao wamo katika upotofu wa dhahir الله نزل احسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم الى ذكر الله Dhalika huda Allahi yahdi bihi man yasha wa man yudlilillahu fama lahu min had. Mwenyezi Mungu ameteremsha hadithi nzuri kabisa, kitabu chenye kufanana na kukaririwa. Usisimua kwa chongozi za wenye kumhofu Mola wao mlezi kisha ngozi zao na nyoyo zao hulainika kwa kumkumbuka Mwenyezi Mungu. Huo ndio uongofu wa Mwenyezi Mungu, na kwa huo humwongoa amtakaye. Na ambaye ameachwa na Mwenyezi Mungu kupotea, basi hapana wa kumongoa. Afaman yattaqi biwajhihi su'al adhabi yawm al-qiyamah وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون Je, atakayekuwa anapambana na uso wake na adhabu mbaya kabisa siku ya kiyama na wataambiwa wenye kudhulumu onjeni hayo mliokuwa mkiachuma كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب min haythu la yash'urun waliokuwa kabla yao walikadhibisha na ikawajia adhabu kutoka pahala wasipopatambua faadhaqahumullahu alkhizya fil hayati dunya wala adhabul akhirati akbar lau kanu ya'lamun, basi Mwenyezi Mungu akawaonjesha hizaya katika uhai wa duniani na bila shaka adhabu ya akhera ni kubwa zaidi laiti wangelijua. Walaqad darabna lin للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون Na bila shaka tumewapigia watu mifano ya kila namna katika hii Qur'an ili wapate kukumbuka. قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون Qur'ani ya Kiarabu isiyo na upogo ili wamche Mungu.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 Alhamdulillah. Sifa njema zote ni za Mwenyezi Mungu, lakini wengi wao hawajui. Innaka mayitun wa innahum mayitun Kwa hakika wewe utakufa na wao watakufa. ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون Kisha bila shaka mtagombana siku ya kiyama mbele ya Mola wenu mlezi. Faman adlamu mimman kadhaba ala Allah wa kadhaba bis idh jaa alaysa fi jahannama mathwan lilkafirin, basi ni nani dhalimu mkubwa kuliko yule aliyemsingizia uongo Mwenyezi Mungu na kuikanusha kweli mfikia hapo je sio katika jahannam makazi ya hao makafiri walladhi jaa bisidqi wa saddaqa bihi ulaika humul muttaqun na aliyeleta kweli na akaithibitisha au ndio wachamgu lahum ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين watapata watakachotaka kwa Mola wao mlezi hayo ndiyo malipo ya watendao mema liyukaffira Allahu anhum aswa alladhi amilu wa yajziyahum ajrahum wayajziyahum ajrahum biahsani alladhi kanu ya'malun, ili Mwenyezi Mungu awafutie ukomo wa uovu walioufanya na awalipe ujira wao kwa mujibu wa ukomo wa wema waliokuwa wakiutenda. Alaysa Allahu bikafin abada wa yukhawifunaka billadhina min dunihi ومن يضلل الله فما له من هاد Je, Mwenyezi Mungu si wa kumtosheleza mja wake na ati wanakutishia kwa hao wenginewe wasiokuwa yeye. Na aliyehukumiwa na Mwenyezi Mungu kupotea ana wa kumwongoa. ومن يهد الله فما له من مضل أليس الله بعزيز ذي انتقام Na ambaye Mwenyezi Mungu anamuongoa ana wa kumpotoa. Je, Mwenyezi Mungu si mwenye nguvu anayeweza kulipiza? ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل افرايتم ما تدعون من دون الله ان ارادني الله بضر هل هن كاشفات ضره او ارادني برحمه هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله alayhi yatawakkalu almutawakkilun, na ukiwauliza ni nani aliyeziumba mbingu na ardhi, bila shaka watasema Mwenyezi Mungu. Sema je, mnawaonaje wale wanaowaomba badala ya Mwenyezi Mungu? Ikiwa Mwenyezi Mungu akitaka kunidhuru, wao wanaweza kuniondolea dhara yake au akitaka kunirehemu, je, wao wanaweza kuzuia rehema yake? Sema, Mwenyezi Mungu ananitosheleza kwake yeye wategemee wanaotegemea. Qul ya qaumi i'malu ala makanatikum inni amil fasawfa ta'lamun. Sema, enyi watu wangu, fanyeni mwezavyo, mimi pia nafanya basi mtakujaona. Man yatihi adhabun yukhzihi wa yahillu alayhi adhabun muqim, ni nani itakayemfikia adhabu ya kumhizi na itakayemshukia adhabu ya daima. Inna anzalna alayka alkitaba linnasi bilhaqq فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنت عليهم بوكيل Hakika sisi tumekuteremshia kitabu kwa ajili ya watu wote kwa haki. Basi mwenye kuongoka ni kwa nafsi yake na mwenye kupotoka bila shaka amepotoka kwa hasara yake. na wewe si mlinzi juu yao. Allahu yatawaffa al-anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى inna fi dhalika laayatin liqaumin yatafakkarun, Mwenyezi Mungu huzipokea roho zinapokufa na zile zisizokufa wakati wa kulala kwake huzishika zilizohukumiwa kufa na huzirudisha nyingine mpaka ufike wakati uliowekwa. Hakika katika hayo bila shaka zipo ishara kwa watu wanaofikiri. Amittakhadhu min dunillahi shufaa Qul awalau kanu la yamlikuna shay'an wa la ya'qilun. Au ndio wanachukua waombezi badala ya Mwenyezi Mungu? Sema, ingawa hawana mamlaka juu ya kitu chochote wala hawatambui lolote. Qul lillahi shafaatu jami'a lahu mulku samawati wal ardi thumma ilayhi turja'un, sema uombezi wote uko kwa Mwenyezi Mungu, ni wake yeye tu ufalme wa mbingu na ardhi kisha mtarejeshwa kwake. Wa idha dhukira Allah wahdahu shma'azzat qulubu alladhina la yu'minuna bil akhirah wa idha dhukira alladhina min dunihi idha hum yastabshirun, na anapotajwa Mwenyezi Mungu peke yake nyoyo za wasioiamini akhira huchafuka na wanapotajwa wenginewe asiyekuwa yeye basi wao hufurahi qulillahumma fatira samawati wal ardi 'alima al ghaibi wash shahadati anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun sema ewe mwenyezi Mungu muumba mbingu na ardhi mjuzi wa yasiyoonekana na yanayoonekana. Wewe utahukumu baina ya waja wako katika yaliyokuwa wakihitalifiana. ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون Na lau kuwa waliodhulumu wangelikuwa na vyote viliomo duniani na pamoja navyo vingine kama hivyo bila shaka wangelivitoa kujikomboa katika adhabu mbaya hiyo siku ya kiyama.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 إنا inapomgusa mtu hutuomba Kisha tunapompa neema zitokazo kwetu husema nimepewa haya kwa sababu ya ilmu yangu sio huo ni mtihani lakini wengi wao hawajui qad qala alladhina min qablihim fama aghna anhum ma kanu yaksibun waliyasema haya waliokuwa kabla yao lakini hayakuwafaa waliokuwa wakiyachuma. فأصابهم سيئات ما كسبوا والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين Basi ukawasibu uovu wa walioyachuma. na wale waliodhulumu miongoni mwa hawa utawasibu uovu wa walioyachuma vile vile nao si wenye kushinda awalam ya'lamu anna Allah yabsutu rizqa liman yasha wa yaqdir inna fi dhalika laayatin liqaumin Kwani wao hawajui kwamba Mwenyezi Mungu humkunjulia riziki ya mtakaye na akamkadiria. Hakika katika haya bila shaka zipo ishara wa watu wanaoamini. Qul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim, sema enyi waja wangu waliojidhulumu nafsi zao msikate tamaa na rehma ya Mwenyezi Mungu hakika Mwenyezi Mungu husamehe dhambi zote hakika yeye ni mwenye kusamehe mwenye kurehemu wa anibu إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون نرجيني كم لوين na asilimuni kwake kabla ya kukujieni adhabu kisha hapo hamtanusuriwa wattabi'u ahsana ma unzila ilaykum min rabbikum min qabli an ya'tiyakumul adhab min qabli an ya'tiyakum al'adhabu baghtatan wa antum la tash'urun, nafuateni yaliyo kabisa katika yale yaliyoteremshwa kwenu kutoka kwa Mola wenu mlezi kabla haijakujieni adhabu kwa ghafla na hali hamtambui. An تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين isije ikasema nafsi e majuto yangu kwa yale niliyopoteza upande wa Mwenyezi Mungu na hakika nilikuwa miongoni mwa wanaofanya maskhara أو تقول لو إن الله هداني لكنت من المتقين أو يكسما ingelikuwa Mwenyezi Mungu wa meniongoa bila ashaka ningelikuwa miongoni mwa wenye kumcha Mungu. Au takula hina tara al al'adhaba Lau anna li karratan Faakuna minal muhsinin au ikasema inapoona adhabu lau kuwa ningelipata fursa nyingine ningelikuwa miongoni mwa wafanya mema bala qad jaatka ayati fakadhabta biha wastakbarta wa kunta min alkafirin wapi bila shaka zilikujia ishara zangu nawe ukazikadhibisha na ukajivuna na ukawa miongoni mwa makafiri. Wa yawmal qiyamati tara alladhina kadhabu ala Allahi wujuhuhum muswadda alaysa fi jahannama mathwan lilmutakabbirin, na siku ya kiyama utawaona waliomsingizia uongo Mwenyezi Mungu nyuso zao zimesawijika. Je, yeah si katika jahannam makazi ya wanaotakabar wa yunajji alladhina ittaqaw bimafazatihim la yamassuhum su la yamassuhum su wa la hum yahzanun na Mwenyezi Mungu atawaokoa wenye kujikinga kwa ajili ya kufuzu kwao hapana uovu utaowagusa wala hawatahuzunika Allahu khaliqu kulli shay'in wa huwa ala kulli shay'in wakil Mwenyezi Mungu ndiye muumba wa kila kitu na yeye ndiye mlinzi juu ya kila kitu lahu maqalidus samawati wal ardh والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون يهي أنازو فنغو زمبينغو نعرضي نوالي وليوزيكتا إشارة زمونيزي مونغو قل أفغير الله تأمرون أعبد أيها الجاهلون Sema, je, na niamrisha ni muabudu asiyekuwa Mwenyezi Mungu enyi majahili walaqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablika la in ashrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna min alkhasirin na kwa yaqini yamefunuliwa kwako na kwa waliokuwa kabla yako bila shaka ukimshirikisha Mwenyezi Mungu amali zako zitaanguka na lazima utakuwa miongoni mwa wenye kuhasiri.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 Wa ashraqatil ardu bi nuri rabbiha wa wudi'a alkitabu wa ji'a bin nabiyyin wash-shuhada' وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون na ardhi itang'ara kwa nuru ya Mola wake mlezi na kitabu kitawekwa na wataletwa manabii na mashahidi na patahukumiwa baina yao kwa haki wala hawatadhulumiwa. Wa wufiyat kullu nafsin ma amilat wa huwa a'lamu bima yaf'alun, na kila nafsi italipwa kwa yale iliyoyafanya na yeye anayajua sana wanayoyatenda. Wasiqa alladhina kafaru ila jahannam mazumara حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم ۖ وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين na waliokufuru wataongozwa kuendea jahannam kwa makundi mpaka watakapoifikia itafunguliwa milango yake na walinzi wake watawaambia Kwani hakukujilieni mitume miongoni mwenu wakikusomeni aya za Mola wenu mlezi na kukuonyeni mkutano wa siku yenu hii watasema kwani lakini limekwisha thibiti neno la adhabu juu ya makafiri. Qila dukhulu abwaba jahannama khalidina fiha fabi'sa mathwa almutakabbirin, itasemwa ingieni milango ya jahannamu mdomo humo basi nayo ni ubaya ulioje kwa makazi ya wanaotakaba wasiqa alladhina ittaqaw rabbahum ila aljannati zumara حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين Na waliomcha Mola wao mlezi wataongozwa kuendea peponi kwa makundi mpaka watakapofikilia nayo milango yake imekwisha funguliwa. Walinzi wake watawaambia, "Salamu alaikum. Amani iwe juu yenu. Mmetahirika basi ingieni humo mkae milele." وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء fanima ajru alamilin nao watasema alhamdulillah, sifa njema zote ni za Mwenyezi Mungu aliyetutimizia hadi yake na akaturithisha ardhi, tunakaa katika bustani popote tupendapo. basi ni malipo mazuri yaliyoje ya watendao watara almalaika tahafina min hawli al'arshi yusabbihuna bihamdi rabbihim وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين Na utawaona malaika wakizunguka pembeni mwa kiti cha enzi cha Mwenyezi Mungu wakimtakasa na kumsifu Mola wao mlezi. Na patahukumiwa baina yao kwa haki na patasemwa sifa zote njema ni za Mwenyezi Mungu Mola mlezi wa viumbe vyote.